Ek hoop iemand het my aksent opgeneem. Marty. Kom ons lees dit saam. Elia vlug vir Isebel. Algab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: "Mag die gode my om die lewe bring." as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en ter wille van van dit het hy gevlug vir sy lewe. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembo besembos gaan sit en gewens dat hy doodgaan. Hy het gesê, "Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie." Toe gaan hy en lê hy en daaronder die besembos het hy aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, "Word wakker, eet." Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het die tweede keer aan hom geskud en gesê: "Word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word." Toe staan hy op en eet en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het antwoord toe: Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, die almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom: "Kom uit en gaan staan op die berg voor my." Die Here: "Ek het, ek wil by jou verbygaan." Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar die wind was in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die by die bek van die grot gaan staan toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Ons lees net tot sover. Elia is 'n verskriklike belangrike karakter in die Bybel. 'n Baie bekende profeet, baie baie groot invloed gehad op Israel. Maar hierso is hy bietjie down in the dumps want hy hy gaan nou half na na hy vlug. Hy gaan nou half na hierdie berg toe omdat hy wil wegkom van wat met hom eintlik moet gebeur. So Elia sit eintlik in 'n stuk gebrokenheid en seer en stikkindheid. En dan soek hy vir God. En hy kry vir God nie in die noise nie. Hy kry hom nie in die aardbewing nie, nie in die vuur nie, nie in die crazy goeters soos soos die die geraas om hom en die vlamme wat hier om hom is en die aardbewing wat die berg stikkend skud en die wind en alles nie. Hy kry nie God daar nie. Maar hy kry God op 'n ander manier. 'n stilte manier. En iets wat vir my in hierdie teks verskriklik mooi is, is die feit dat dit sê eintlik vir ons as gelowiges dat ons is baie verskillend as dit kom by die manier hoe ons God hoor. Want sommige van ons sal vir God gaan hoor in die aardbewing. Sommige van ons hoor vir God in die noise. Maar sommige van ons gaan dalk nie vir God hoor in die noise nie, maar miskien in die wind miskien in iets anders, miskien in die manier hoe ek verhoudings bou en met mense in kontak tree. Ander van ons gaan dit weer hoor in die stilte. En ek dink dit is die ding wat Mati Samson nie verstaan het nie. Is nie dat almal dalk geloof moet beleef net met die kitaar en die musiek en ons het ons hande in die lug sit nie. Maar dat hy besef daar's mense wat dalk nie daar is nie. Daar's mense wat dalk sit en God op 'n intellektuele manier kry. Daar's dalk mense wat God kry deur die verhoudings wat hulle het met ander. En ons vind vir God eintlik op ons eie unieke manier. En as ons net ons eiers half in een basket gaan gooi en gaan sê maar God is net in die geraas, dan gaan ons eintlik faal. Dan gaan dit dan gaan dit kom tot by waar Matie Samson gekom het om te sê maar hierdie ding het vir my half leeg geraak en dan kan ons nie meer vir God hoor nie. Maar as ons gaan sê dat ons kan miskien vir God hoor in die intellek om oor hom te praat, daar breek die koninkryk op vir ons deur. Dan hoor ons vir God, miskien ander van ons hoor dalk vir God beter. As ons gaan sê dat ons dit hoor in die verhoudings dan kan ons sê eers maar van ons ons ons hoor dit dalk beter daal. En ek dink dit is die amazingste ding van worship van geloof van alles wat ons beleef in die koninkryk van God is dat dit eintlik alles gebind tot ons eie verhouding met God, ons eie manier hoe ons God ontdek. Dit gaan nie oor een manier nie, maar daar's verskeie maniere hoe ons God hoor. En die awesome ding vir my van vanaand se gas is juist dat ek uh on, ons was op universiteit en ek onthou die die eerste keer toe ek hom uh, gesien speel het en ontmoet het was by eerstejaarskamp en ek moet vir julle sê dit ek hoor sy musiek en vir my gaan dit nie noodwendig oor die noise van die musiek nie nie dat dit noise is nie uh, <laughs> dit gaan nie oor die noise noodwendig nie maar die woorde praat met elkeen van ons miskien miskien hoor van ons die woorde en ons sê ja yes, ons kan relate daai is my manier hoe ek die koninkryk hoor deurbreek. Steur die woorde. En vir sommige van ons is dit dalk die melodie en die en die manier hoe Dion gitaar speel want hy doen dit baie goed. Maar miskien is dit dalk nie dit vir ons nie. Miskien is dit om met Dion in 'n gesprek te sit en te hoor dat hy is eintlik 'n baie cool ou wat ook teologie gaan swat het en ook 'n stuk van God beleef het in sy swattings. En dit is hoekom ek dink dit is eintlik so awesome gas om hier te hê om te sê ons hoor God op verskeie verskillende maniere. En die koninkryk breek vir elkeen van ons deur op verskeie verskillende maniere. Nie noodwendig altyd op dieselfde manier as wat ons dink dit moet nie. En ek dink voordat ek vir Dion opnooi wil ek sê ek dink ons as gelowiges het iets ontwikkel waar ons half eintlik mekaar uitsluit op 'n manier waar ons sê maar daar is net een tipe manier om vir God te beleef. En ek dink die wêreld sou 'n baie beter plek gewees het as ons het vir mekaar sê, maar ons akkommodeer mekaar so hoor van wie God is. As jy God hoor in die wind en die aardbewing, ek verstaan dit en ek gee dit vir jou. As jy God hoor in die geraas, dan gee ek dit vir jou. Maar ons moenie mekaar forceer om te sê maar geloof en hoe ons die koninkryk beleef is een spesifieke manier nie. So ek wil sê vir julle vanaand se gas is vir my ou wat hy is 'n kollega want hy teologie geswat. Hy's 'n vriend, hy's net 'n awesome ou. En ek wou eintlik 'n snaakse video van hom gespeel het op van 'n eerstejaarskamp 'n uh, rap parody wat hy gemaak het, maar dit was nie kerk kerk uh ordelik reg seker nie Dion, maar ek wil um baie graag vir Dion Meyering opnooi en ek wil hê julle moet vir hom 'n groot hande klap gee. Hmm. nou vat jou gear. Yes. Toe nou. <laughs> ek wil net vir julle sê hy het ook by Tuks geswat. Yes. Haas <laughs> hy wie wie daai gedoen. Julle wen. OK. Um Yes, skus. <laughs> OK. Um so Dion net eerstens uh, ek wil net eerstens vir jou sê welkom maar Dankie. ek Ek wil vir jou vra, uh jy ek ek het nou gesê jy het teologie geswat en ek dink dit is ook 'n awesome deel van jou pad is dat jy jy uh jy's nie net 'n musikant nie, maar ek wil hê jy moet sommer eintlik vir almal wat hier is vertel, jy weet uh wat doen jy in jou lewe? So met met die teologie en met die musiek, hoe hoe match dit saam in jou lewe dat jy dalk 'n bietjie met ons deel? Ja, ehm um, Ok, waar begin ek? Ek <laughs> wil jy weet wat doen ek met my lewe? Yes. Nie veel nie. <laughs> maar soos <laughs> nie genoeg nie. Al die gesprek is verby. Ja. Ja. ja. Nee, ja, so ek is 'n musikant. Ehm um, ek kan ook sê soos ek is al van kleins af baie lief vir uh, Dis nogal dit voel soos YouTube se 360 konsert hier so by hulle gemeente. Ehm almal sit soos reg rondom jou soos hy daar <laughs> soos en en ek is nie in YouTube nie wat dit moeilik maak om soos heeltyd in die ronde te kyk sorry julle ou vir ons maar, is jy YouTube <laughs> whatever anyway maar ehm um, ja so ek is nog altyd lief vir skryf en musiek en stuff ehm um, maar ek het nogal toe ek klein was het ek altyd gedink ek gaan 'n sendeling word ehm um, want my ma werk vir 'n kerk ek weet nie of julle weet wat 'n skriba is nie noem julle dit nog 'n skriba hierso Ja, soos die tannie in die kantoor. Well, of, okay, nee. Nee, ja, nee. so het, ja, my ma, eh, hulle noem haar Skriba by haar gemeente in die Mansdorp in die Ooskaap. Van my van kleins af ken ek haar as 'n Skriba, as die tannie in die kantoor van die kerk en toe ek al 'n nou verhouding met die kerk gehad, mm. want ek het gesien hoe's die inner workings van 'n kerk. So ek het die dominees meer soos as huisvriende van my ouers geken en mm. so aan. Ehm um, en en ons gemeente was baie lief, baie sendinggerig, maar soos die old school definisie van sending wat soos beteken jy gaan na 'n ander land toe en jy vertel vir mense wat nog nooit van Jesus gehoor het wie Jesus is. En dit het vir my flip en cool geklink. Ek het ewen vir een van die sendelinge 'n brief geskryf toe ek klein was, soos 'n fan mail. Jy weet, ek was soos, <laughs> "Yes, ek love what you doing and it's amazing." <laughs> en alles en toe het dit vir my teruggeskryf. Hy was in Egipte, het hy skryf vir my terug op papirus. Want jy weet mos papirus is soos die goed waarop jy skryf in Egipte. En dit was vir my net as die coolste ding ever. Maar dit was voor dit was voor voor dat jy nog social media gekry het. Anders sou ek hom net ge-DM het, maar ek kon hom nie DM nie. <laughs> So anyway, langs rekord, dis net om te sê ek het altyd 'n liefde vir die kerk gehad en ek het daai tyd het ek vir almal gesê ek gaan 'n sendeling word. Maar toe wat verander het in my lewe is ek het omdat ek lief was vir musiek, het ek op die ouene op hoërskool 'n band begin. Die band se naam is Glaskas, amper soos U2, soos ja, yeah, julle almal weet daar. Oh, hulle hulle funksioneer yes. op 'n level. Um, <laughs> en en ehm um, en toe het my visie bietjie begin verander. Soos ek het gedink, uh, ek weet of ek ek gaan probeer nie meer sendeling word nie, maar die joke is ek het dis baie dieselfde as om 'n sendeling te wees, want mm. jy travel baie het 'n boodskap en min geld. So dis eintlik exactly dieselfde ding. Ehm um, so maar maar, geval, maar die liefde van Jesus is wonderbaar. <laughs> yes, definitief. Ja, anyway, en so dit ek dit ek die band begin en ons was bevoorreg genoeg dat ons suksesvol genoeg was dat ek uh 'n lewe kon maak daardeur. Ek het ehm um, nie nie, nie ryk geword nie maar eh, soos ek is regtig baie bevoorreg dat ek musiek kon maak vir 'n lewe. Hmm. Ek het toe gaan swaat maar nie teologie nie. Ek het kommunikasie geswaat wat basically maar net soos niemand weet wat dit is nie. Ehm <laughs> dis 'n baie kommunikasie. Ja. <laughs> So, maar dis maar dis maar soos journalistiek en media media wese en daai tipe staf wat flipping cool was in my hoofvak was skryfkuns wat amazing was soos want jy het geleer jy het soos geoefen om stories te skryf mm. en en om 'n beter skrywer te word mm. en eers daarna toe kom dit oor my pad dat ek ehm um, daar ook kursus ek het vriende gemaak met mense by julle fakulteit by Tuks want ek het eers op Potch geswaai jammer sorry en almal almal het hulle foute <laughs> en ehm um, Toe, ek dink deesdae is die fout tikkies, maar <laughs> ja, tikkies is hulle. Ja, so ek het nog nooit 'n goeie besluit gemaak met swatting, maar anyway, nee, dit <laughs> het ek vriende gemaak met mense by hele fakulteit en een van jou dosente, Willem Fourie het toe vir my gesê, hoorie, maar ons het 'n kursus wat jy kan doen as jy iets anders geswat het. En toe sê ek soos, "Wel, ek wou nog altyd teologie swat." So dis net maar van die goed wat nou die laaste klompie jare in my lewe rol gespeel het. Dit is obviously die musiek is nog steeds een van die grootste goed maar ek het op die ou net soos teologie geswat soos 'n nagraadse kursus dit amper soos 'n meestersgraad in teologie gedoen maar ek weet nog baie minder as jy en ehm um, ja en ek dink die groot ding waarvan wat ek miskien kan noem is dat toe ek ek ek, ek dink ek het altyd 'n behoefte in my hart gehad om teologie te swat want ek het gedink as ek as ek net kan teologie swat dan gaan ek weet wat aangaan soos in die Bybel en ek gaan weet wat is die deal met God en alles want dit is altyd vir my soos hoekom fight ons oor so baie goed? Daar's altyd so fights in die kerk, wat ook te klein was, was ook fights en en dit is nou nog so ek het vir 'n gemeente gewerk afgelope 'n paar jaar en daar was ook fights, maar daai het ek begin swaat so dat ek gedink, man, kyk as ek nou net mooi my studies lekker goed doen en fokus, gaan ek weet presies wat die deal is en dan gaan ek almal uitsort. Jy weet, ek gaan vir hulle sê, hoor hierso, ek het teologie geswaat. <laughs> Hier is dit is. Ah, ek moenie dit nou doen nie, ek doen dit hier. So. Jy is, flip so die die joke is, of die ding wat toe met my gebeur het is toe ek beg, toe ek begin swat het dit eintlik net 'n massive klomp vrae vir my oopgemaak mm. en ek het net eintlik geleer hoe min ek weet en dat ek nooit waarskynlik alles van God gaan weet nie en dat dit obviously nie die punt ook is nie. Mm. En dit was vir my die mooiste ding wat eintlik gekom het uit my studies uit is die feit dat ek geleer het om net baie meer nederig te wees. Ek is baie keer nog steeds stupid um en ongeskik en whatever oor staf oor sulke goeters maar dit het my geleer flip jy jy gaan nie al die antwoorde kry nie want dit was nooit die idee gewees nie weet soos die disippels ek het vanmiddag met my vrou daaroor gepraat en Helda sy sit daar alleen um <clears throat> sy um sy sorry nou sit ek op die spot en sy nou van nie maar anyway Leon <laughs> nee nee dis okay sy's happier alleen <laughs> anyway um nee ek dink maar um toe sê ek vir ons is die disippels wat vir my net so opvallend was is hulle het so baie tyd saam met Jesus spandeer en ek is nie die eerste persoon om hierdie ding te sê of waar te neem nie. Maar mense dink altyd as Jesus net nou hier was, dan kon hy gehou, dan kon hy gou vir ons al die antwoorde gee waar ons gewonder het. Jacques het die disippels het soos vir 'n paar jaar saam met Jesus getravel. Elke dag is hy geselskap, elke ete saam, whatever. En en die funny ding is elke keer omtrent as hulle vir hom 'n vraag vra in die Bybel, dan is dit soos vertel hulle een of ander weird story wat die sin maak. <laughs> jy ja. weet so ehm um, en dit is wat ek geleer het uit ja. teologie is, is dit Jesus nooi jou in want hy vertel daai storie om vir jou te sê ek gaan nie vir jou die antwoord gee dat alles nou net hier stop nie. Ek nooi jou in. Kom en jy weet ja, anyway. Mm. So dit is net 'n bietjie background. Jy mm. het eintlik gevra wat doen ek? Ek is 'n musikant nou weer. Ek het vir 'n kerk gewerk <laughs> en toe het ek bedank uit die verlede jaar en nou is ek weer net voltyds 'n musikant. Ja. <laughs> Dankie. Goeie spraak is klaar. Ja. Ehm um, Dion ek ek wil net vir jou vra want jou werk in kerke jy jy jy het obviously ook musiek geskryf wat jy of as as aanbiddingsmusiek maar dit was ook nie noodwendig jy weet kerk musiek nie maar um, is daar 'n rede daarvoor dat jy dat jy ook musiek geskryf het wat half kerk linked is maar omdat dit deel was van jou lewe maar nou nie noodwendig in die kerk musiek was as dit nou sin maak wat ek vir jou vra nie Ja, ek dink dit maak sin. Ehm um, ek kan maar sê of ek antwoord wat jy wil hoor. Ehm um, die <laughs> wat vir my die ding is is dis baie weird want ek het in 'n kerk groot geword en my eerste ontmoeting met musiek was in 'n kerk. Soos die eerste tannie wat vir my musieklesse gegee het was ons dominee se vrou. <laughs> so obviously was alles gelink aan die kerk en dan ek het baie sonde in die kerk gespeel en so. Maar die snaakse ding is Ek het nooit in die eerste plek toe ek jonk was, het ek nooit te baie relate met kerkmusiek nie, soos ek net gedink is dit maak ek kan nie relate nie soos hmm. ek weet nie hoekom eh, dit met 'n orgel gespeel moet word of whatever nie nou voel ek baie anders weer soos nou dat ek die amazingness van 'n orgel ook ontdek dit is soos maar geval ek gaan nou <laughs> net net gaan nie um soos ek het nou ek gaan ek shoot maandag 'n music video van 'n liedjie wat uitkom wat soos orgel is die hoof instrument maar anyway hmm. so um die um uh so uh, my verhouding met musiek het altyd op 'n manier gelink met die kerk maar die snaakse ding is ek ek het net altyd geweet soos ek het ook iets anders om te sê soos mhm. as miskien die tipiese ding wat jy net kan verwag soos ek ek het gevoel daar's nuwe stories om te vertel ek het musiek is vir my ook 'n baie persoonlike ding dis amper vir my soos terapie <laughs> jy weet dit is ook deel met mhm. my issues en baie keer so wat gebeur is ek vertel baie persoonlike stories in my liedjies mhm. en God is deel van baie van daai stories so dit is hoekom op baie keer alhoewel ek nie noodwendig eksplisiet Jesus sê of 'n Bybelversie quote of wat ook al nie is al baie mense wat op my gesê het ek kan duidelik sien hierdie sang gaan oor God of ek kan sien jy's Christen of whatever en dan sê ek so ja definitief want dit is my songs dit gaan oor my lewe mm. en God is deel van my lewe yes. maar aan die ander kant weer ja uit ek het nog nooit so ek het die afgelope 2 jaar gewerk as 'n worship leader in 'n kerk um, en dit was soos wat ek net weer daar op nuut skof besef het oor myself en dit is net 'n persoonlike ding is dat worship is nie noodwendig vir my die enigste manier hoe ek met musiek met God praat. Soos vir my is God regtig teenwoordig in so baie musiek en ek weet dit is 'n klise om te sê ek dink baie mense sê dit maar dit is regtig vir my waar, jy weet, want ehm um, ek ervaar God in soos Bob Dylan en al well, Bob Dylan het ook deur 'n heavy gospel period gegaan by the way. <laughs> Maar anyway mm. Julle weet nie wie hy is nie, hy's oud, maar in elk geval. <laughs> Ehm um, so maar dit mens kan so vir God op soveel plekke ontmoet in ander musiek want ek dink nie God laat toe dat hy ingeperk word. Presies soos nou hierdie teks ook, jy weet, soos mm. die die die noise en die whatever en die die aardbewing, die vuur, maar partykeer is hy in die stilte en ek dink dis dieselfde. So vir my was dit soos toe ek met worship musiek moes begin werk. Dit was soos letterlik my werk. Mm. Het ek het ek gedink, "Jo, hier's hierdie is nogal kind of dis nou wat ek nog altyd wou doen. Ek wil in 'n kerk werk. Dis hoekom ek hmm. teologie ook geswat het want ek love die kerk en alles. En yes, nou gaan ek so seriously connect met God. En die <laughs> funny ding is is baie keer het ek net gevoel daar's soos vir my uitnodiging om dat dit nie net daar gaan wees nie. Hmm. Jy gaan nie net daar hier vanaand op hierdie stage vir God ontmoet hmm. nie. Baie keer het ek hom net ontmoet in my kamer alleen met my gitaar mm. of baie keer op 'n stage of in 'n kroeg of whatever, mm. maar met my gitaar baie keer, mm. maar net nie waar ek die tipiese liedjies sing nie. Bleep daar uit nie. <laughs> Ja. <laughs> uh Dion, ek wil ek wil vir jou vra jy jy het 'n tipe aanbiddingssong geskryf en ek wil vra dat jy dit asseblief vir ons deel. Sweet. So hierdie was het ek geskryf in die tyd wat ek 'n worship leader was. Um Sorry, ek gaan nou met julle verder praat. <laughs> julle, dis hoe die aand gaan gaan. Uh <laughs> net vir die wat gewonder het. Ja, so weer eens ek gaan nou, ek sien ek face nou kan op nou hierdie kant toe, maar dis vir julle ook. Um <laughs> die die ek het dit geskryf juis in daai tyd wat ek soos baie met aanbiddingsmusiek gewerk het want My ervaring van soos my verhouding met God het baie te doen met die feit dat ek net bewus is daarvan dat ek glad nie perfek is nie. Ehm um, en dat ek regtig baie foute het en swakhede het. Ehm um, ewen soos in musiek, soos ek het baie keer voor voor die gemeente gestaan en dan het ek soos gevoel ons het nie genoeg geoefen nie <laughs> of ons ken nie die liedjies goed genoeg nie en ons ek weet nie waar om in te val nie en whatever. Ehm um, Maar ek het besef vir my was die ervaring net baie van die liedjies wat ons gesing het en wat mense in ons gemeente wou gehad het dat ons moet sing was al baie min wat soos dit acknowledge het dat ons dat ons baie keer swak is. Maar as ek soos die Bybel lees, dan Paulus is soos hy hamer heeltyd op swakheid en hoe sterk God is in swakheid en hoe dit is hy daar's 'n versie so swakheid wat insane is en dit is net so mind-boggling eintlik. En ek het net gevoel dit is meer waarmee ek relate is. Ek ontmoet soveel keer meer vir God wanneer ek swak is en nie wanneer ek soos glorious en majestic en whatever is nie. Um en dit is maar net ek wou dit maar net verwoord in 'n liedjie. Um en my grootste ding daar van is is dat ek sukkel om te glo dat God my liefhet ten spyte van my foute. Maar dis is dis is die deal is dit is probably hoekom God my liefhet, <laughs> jy weet, want ek gaan nie sonder sy liefde kan aanhou lewe nie omdat ek net reg stikkend is. So ja. Ek gaan met hierdie sien ek sien perfek. Ah, ek sal nou nog iets oor sê. Ehm of miskien kan ek dit gesê. So ek het ek weet of julle weet wie Nathan Trantrol is nie. Hy bly in die Kaap. Hy is hy is 'n skrywer. Ehm um, en hy het hy het 'n flippende interessante ding geskryf waar hy gesê het die die ding waar Jesus hom verloor het is omdat Jesus meer dink van mense as wat mense ooit van hulle self kan dink. Hoe amazing is dit, né? Nee? En ek dink alhoewel ek van hom verskil is, dis nie waar Jesus my verloor het nie. Dis waar ek vir Jesus kry want want dit is die ding. Ek is ek is so insecure en ek het my vrou weet dit, soos ek het ek het soveel ehm um, soos ek voel nooit goed genoeg nie en whatever. En dit is dit is regtig hoekom dit vir my baie keer moeilik is om te glo en dit is hoekom ek hierdie song geskryf het om my te herinner dat Jesus is vir my lief juis al het ek al daai foute. Hy verwag nie dat ek eers moet perfek wees voordat ek met 'n verhouding kan hê met hom nie. Kom. Cool. wat loop op die weg maar ook wegloop ek wat dink ek het dit gemaak ek wat wag maar ook verloor ek wat dink dat ek verstaan met my harteloosheid met my siels verlorenheid my on tu, mardan sirmā. bear met ons. Hierdie gaan uh ja, baie gebeur. Dion gaan gou moet ontkoppel en dan gaan hy nou-nou weer opkoppel. Maar is daarom net nou 'n bietjie meer uitgesort. Das, <laughs> cool. Right, Dion, ek wil bietjie vir jou vra, awesome song uh by the way. Uh cool, dankie. <laughs> ek ek wil bietjie vir jou vra, ons ons is die laaste tyd um bietjie besig om te praat oor die koninkryk hier en nou en uh ek ek het voor die tyd ook bietjie met jou gesels oor die manier en en ek dink jy jy het baie van dit ook nou gesê, maar hoe jy die koninkryk beleef deur jou swattings, maar ook deur jou musiek, maar ehm um, ek ek dink wat, wat ek vir jou wil vra is is waar het die koninkryk al vir jou die meeste in jou lewe deurgebreek en is daar stories wat jy het daaroor is daar maniere hoe jy hoe jy kyk na die koninkryk omdat jy goed beleef het in jou lewe en en hoe dink jy oor die koninkryk van God? Ja, ehm um, okay. So daar is daar is een storie waarvan ek ek het nou net met jou daar gechat hmm. dink ek wat 'n lekker storie is om te vertel want dit help vir my om dit bietjie te verstaan. So ek het toe ons ek in Pretoria gebly het. Ek kom hier van Pretoria af oorspronklik. So kom jy oorspronklik van Pretoria af? Ja, ja. Nee, maar dit is 'n great plek. Ek dis my gunsteling stad in die land. Wat sê? No offense Kaapstad. Maar ehm um, soos ek kom van Ou ons gaan jou nou net uit Ja, sorry. <laughs> Waar is die sekuriteit? Anyway, nee, maar ek kom van die Ooskaap af en dit is dis amper net so mooi daar soos wat dit hier is. Mm. So ek love eh, weet die mansdorp is naby Jeffreys Bay en Cape St Francis en naby die Tsikama. So dit was vir my super erg om destyds Gauteng toe te trek. En soos ek het altyd gesê ek sal nooit in Pretoria bly nie. Want byvoorbeeld ons het ek weet nie of dit hier so is nie, maar Nou wel Kaapstad is redelik gevaarlik ook deesdae, maar die platteland waar ek vandaan kom, ehm um, het het is nie jy weet nie van iets soos hijackings en so nie, maar jy sien dit op die nuus. Hmm. So dan eh, en waar gebeur die hijackings in Gauteng obviously. So hmm. en dan so ek het hierdie prentjie gehad van Pretoria dat as jy daar aankom, wherever jy ry, iemand is op pad om jou te hijack. Mm. So dit was my idee geweest en ek moes daai idee bietjie soos teewerk in my gedagtes. Hoe langer ek al gebly het, hoe meer het ek soos tyd begin spandeer in die middestad van Pretoria wat bietjie baie dodgy is. Ehm um, en op die ou ende het ek getrek Sunnyside toe en eh, die wat van julle wat nie Pretoria ken nie, Sunnyside is dit was destyds soos waar al die studente gebly het, mm. maar dis baie naby aan die middestad van Pretoria. En daar bly mense soos van reg oor Afrika, onder andere Nigeriërs wat ek weet baie keer 'n uh, eh, eh, weird reputation <laughs> het in in Suid-Afrika. Um mense van reg oor die kontinent bly daar en verskillende kulture, verskillende herkomste, maar gewoonlik ook armer mense bly in Pretoria en dit is high-rise buildings en dit is dis dit is dodgy eh, om dis die maklikste manier om te beskryf. Maar ek het baie lief geraak vir Sunnyside en en gevoel ek wil daar gaan bly en ek, ek het die geleentheid gehad om daar eh, in 'n woonstel in te trek. En ek het daar gebly vir 'n lang ruk En die funnieste ding van Sunnyside eerstens is dis nou hierdie dodgy plek waar jy nie eintlik moet gaan nie. Soos die polisie het my baie keer afgetrek in Sunnyside, dan dink hulle ek's daar om drugs te koop want wat anders doen ek daar? Ons ek soos ek bly so. So en so dit is net om vir julle idee te <laughs> gee. Ehm um, so ehm um, die, die gevaarlikste ding wat op die ouene met my gebeur het in Sunnyside is ek het my knie skuyf gebreek toe ek geval het met my fiets. Ehm So net om te sê, dit is al een manier hoe dit is al ietsie van die koninkryk. Is die koninkryk gebeur baie keer waar jy dit nie verwag nie. Jy dink, "Ag, sal nooit staan die saai toe gaan nie want daar is net slegte goed." En dan verras dit jou. Ja. Dis al dis vir my bietjie hoe die koninkryk ja. werk. Is baie keer waar jy nie verwag om dit te ontdek nie, dis juist daar waar die koninkryk bietjie deurbreek om nou hulle hmm. ja. woordeskatte gebruik. <laughs> Ehm um, En dan uh eh, okay, so wat wat hierdie eendag gebeur het in Sunnyside is die volgende. Dis 'n Sondag gewees en kerk is ook massive in Sunnyside. Ten spyte van al die goeters wat daar aangaan, is daar om my huis is daar seker ek kan maklik sê sewe kerke wat ek op 'n Sondag hoor. So Sondag is die hardste dag in Sunnyside want almal hou ernstig kerk. Want Onthou is dit is 'n goeie plek om jou kerk business aan die gang te kry hmm. want dit is waar mense regtig min hoop het en mense het kerk nodig in hulle lewe daar want hulle het baie issues. Hmm. So in elk geval dit was 'n Sondag en ehm um, dit was so in die middag terwyl daar nou nie enige dienste aan die gang was nie. En ek en my vrou wou gaan, ons sy was daai tyd nog my meisie gewees. Sy kuier by my en ons ek wil gaan roomys kry en daar's 'n amazing roomys plek in Pretoria, Royal Danish. As jy ooit in Pretoria is, dit is die beste roomys wat jy gaan eet. Ehm um, en ek sê vir kom ons gaan kry Royal Danish en ons loop by my voordeur uit en my voordeur kyk op die straat uit. Dis op die tweede verdieping en dan kyk jy so uit op die straat. En toe ons uitloop toe sê Zenelda vir my, "Daar lê iemand op die sypaadjie." Dis ek sê, "Oké," okay, en ek hardloop af en ek hardloop by ons woonstelblok se hek uit en alles. Maak ek toe sewe en alles, ek moet net op bly want wie weet wat kan gebeur, sunny side. En toe ek al kom, toe staan daar iemand, toe sien ek dis 'n vrou wat daar lê en ons staan 'n dude langs haar en ek vra vir die ou, "Hoerie, wat wat o, wat eers gebeur het? Daar het ook 'n vrou soos gehardloop met 'n handsak en gesê, "Help en goeters." So ek het ek eers dink ek iemand is gemaak of wat ook al. En ek sê vir die ou, "What happened?" En hy sê vir my, "She's giving birth." Dis ek soos wat vet gaan nou aan. Ehm um, en ek het vroeër al jaar het ek 'n het ek 'n ervaring gehad waar iemand op die strand in Jeffreys ehm um, amper verdrink, wel 'n hartaanval gekry het en toe weet niemand hoe om die ambulans te bel. So van toe af as ek soos as ek ooit in noodgeval is, gaan ek 'n ambulans bel, heel eers en ek begin en ek wil die ambulans bel en toe antwoord my voicemail want die noodnommer op Vodacom is mos 112, maar jou voicemail is 121. So toe ek 121 gebel en ehm um, ja, anyway, oor jouself. Toe antwoord ek wat sleg was want ek is juist die een wat nie weet wat om te doen nie. Ehm um, dis ek het soos oh man, anyway, langs rekord ek try die ambulans bel, maar intussen kom daar soos 'n klomp mense aan. Ehm um, en daar's vrouens wat daar aankom heavy mooi. Ek onthou die een vrou wat ek altyd onthou het het, het soos 'n goue rok aangetree want sy's op pad kerk toe later vandag. So sy het heavy fancy goue rok aan met 'n goue hoed op haar kop, soos 'n goue cool hoed. Um en sy en al wat sy dadelik doen met daai fancy klere van haar, kniel sy toe soos voor die vrou en sy begin haar net soos sê dit gaan oukei okay wees en sê vir ek weet soos in die movies jy weet push en alles. Ehm um, ehm um, ja, dit dit is soos baie soos in die movies gewees. En die funny ding is ek staan heeltyd daar met my foon en ek wag vir die ambulans, die polisie kom al aan, drome hele crowds van, maar soos binne 'n paar minute is daai kind sommer gebore. Dis fyn, almal skarrel rond. Ehm um, want toe en ek weet jy op 'n stadium sien ek dit almal gaan so oh, wat nou wat nou skielik ruk hulle so lank messe uit van 'n sunny side. Ehm um, en toe sit soos o hulle met die naaldstring sny. Jy weet dit is al wat dit was. En en dit is wat gebeur en toe ehm um, is die kind gebore en toe en julle weet mos ook wat mense in die movies altyd leer is as die kind nie huil nie dan is alles mos nie oukei okay nie. En toe ek so kyk vir die babatjie toe dink ek, "Sjoe, daai babatjie doen niks nie." <laughs> Soos is die babatjie oukei? Okay? En toe begin die babatjie huil en toe begin ek huil. En toe en, <laughs> en rarig en toe ek dit soos wat gaan en ons en, en, en Ek toe ehm um, wat nogal bad was daarvan is toe ek nou op die ouene na die tyd gaan Rome is eet, toe was my Rome is baie salty geweest van al die trane wat ek nog soos ingesluk het en so aan. Maar in elk geval dit is vir my soos die koninkryk. Dis net vir my 'n mooi metafoor vir die koninkryk want in die eerste plek soos ek gesê het, die koninkryk kom op plekke waar jy dit dalk nie gaan verwag nie. Hmm. Maar ook die koninkryk kom wanneer jy dit nie verwag nie. Soos daai babietjie, daai babietjie moes nou kom. <laughs> en <laughs> en dit is baie keer hoe God se koninkryk ook is. Ons bid elke dag, okay, nie elke dag nie, maar ehm um, die van ons wat die onsse Vader bid. Dit is mos eintlik gemaak om elke dag gebid te word. Ehm um, dan bid mens elke dag laat die koninkryk kom. Maar in 'n sin voel ek ons bid dit baie keer so asof jy bid laat die koninkryk kom, maar net nog nie nou nie, jy weet, want ehm um, ek het nog 'n paar dinge om te doen, jy weet, ek het 'n cool foto om te neem vir Instagram en wat ek al en soos ja, wil nie nou koninkryk in my foto hê nie. Ehm um, Maar sies dit ek ek weet nie of dit is hoe mense redeneer nie, maar dit is ek redeneer. Nee, ek spot net. Ehm um, maar die dinge julle verstaan wat ek sê. Dit is baie keer asof jy bid, laat die koninkryk kom maar jy nog nie nou nie. En dan maar die ding is, die koninkryk gaan nie wag tot jy enig reg is nie. So ek ek wonder baie keer omdat ek 'n liedjie skrywer is, een van die grootste vyande wat ons het in liedjie skryf of in kreatiewe werk enige kuns wat jy doen is is perfeksionisme. Want as jy die perfekte liedjie wil skryf, wat gaan gebeur as jy gaan nooit jou hand op papier sit nie? Mm. <laughs> Want jy weet jy is nie goed genoeg. Jy, ek weet ek gaan nooit 'n perfekte sang skryf nie. Ek kan altyd beter doen as my vorige liedjie. Ehm um, en en dit is so my vraag baie keer is ek wonder of God 'n perfectionist is. Wat weird klink want jy dink ja, maar God is dan perfek, hy's God, hallo. Maar ek ek is nogal excited en ernstig oor om te sê dat ek dink God is nie 'n perfectionist nie. Want hoekom het hy dan tyd vir my? Want ek is nie perfek nie. En hoekom het God tyd vir die kerk? Want die kerk is nie perfek of volmaak nie. God kan dalk volmaak wees, maar hy het die wêreld se tyd vir onvolmaakte mense. En dit is hoe die koninkryk is. Dit was nie die volmaakte tyd vir daai babatjie om gebore te word nie, maar dit was tyd. En dit is en dit is die ding met die koninkryk ook in ons lewens. Ons moet eintlik op 'n manier wil ek sê gereed wees alvoor ehm um, maar ook oop wees alvoor sonder om te wag vir nee maar wag Here, ek wil nog net hierdie ding uitsort. Ek eh, het nog hierdie sonde waarmee ek net eendag moet deel. Die die goeie nuus van die koninkryk is dat ons hoef nie te wag. Jy kan nou al begin om in jou gebrokenheid soos wat daai liedjie ook gesê het met my hele hart wat nie heel is nie met my hele siel wat soms soekend is met my hele verstand wat nie alles weet nie daarmee kan jy al begin om God lief te hê en om iets van sy koninkryk in jou alledaagse lewe te sien. Hoe maak sin? Ja. <laughs> Ek wil uh Dion vir vra om vir ons 'n bietjie te vertel van die tweede sang wat jy vir ons gaan speel en dan cool kan jy gooi. Sweet. Ja, so die liedjie is sy naam is Offer. Uh Ehm um, en dit gaan veral oor blinde kolle. So ek wat ek baie agterkom is dat baie van my issues met kerk en God en aanbidding is omdat ek baie keer blinde kolle het vir waar God mag wees hmm. en ook waar my eie foute, my eie vooropgestelde idees, my eie verwagting van hoe goed moet wees wat 'n bietjie in daai perfeksionisme inspeel. Is soos ek wil hê dinge moet so en so en so wees en dan hou dit my half blind om iets van God se koninkryk te ervaar. As ek 'n voorbeeld kan gebruik gegaan het waar dit nou regtig vir my die laaste tyd nogal eh, ingespeel het is ehm um, met die hele menor trash ding. Ek weet dit is nou super political, maar dit is lekker want dit is dit is relevant. Ehm um, so die ding met menor trash is dat baie mense of baie mans en ek is 'n man voel offended as iemand sê menor trash. Mm. Sin ek sukkel ook met melk sent, Marty trash. Marty. Ja. Ehm um, maar die ding is wat ek as 'n man moet onthou is dat omdat ek nie 'n vrou is nie, het ek super baie blinde kolle vir die belewenis van vroue. Soos ek weet net nie hoe dit is om 'n vrou te wees nie. Want hulle het 'n way ander ervaring in die wêreld, 'n way ander manier van leef. So vir daai rede moet ek eerder worry oor my blinde kolle en wat ek sukkel om raak te sien van 'n vrou se belewenis as wat ek moet offended voel as iemand vir my sê o jy is trash wat ek alleen om eerlik te wees in elk geval as ek bietjie met my blinde kolle kan fight ek was al baie keer trash gewees in my lewe ek het al baie keer stupid goed gedoen ek het al baie keer vrouens ook op slegte maniere hanteer of geminag of whatever en En dan as ek blind bly daarvoor, kan ek dit nie verander nie, maar as ek my blinde kol kan weggee en kan ontslaa raak van my blinde kol, al is dit net in 'n klein manier, kan ek beter word. Dis 'n moeilike ding om te doen, maar ek dink dit is baie keer die my blinde kolle wat my maak dat ek nie die koninkryk kan sien nie. Mm. Cool.